sarki zurkil ya dube ni cikin murmushi sannan ce ya kai wannan boka ka sani cewa ba wani bane ya kashe mahaifinka ba sai ni haka kuma ni ne na sa aka kone gidanka ba dan komai ne haka ba sai dan sanin cewa yanzu ka kai wani babban matsayi a ilimin bokanci domin abin da na tura ka ka samu min ya gagari a duniya gaba ɗayan su shekara da shekaru idan na cika alƙawarin da na dauka maka ba shakka wata rana sai ka kashe ni ka hauka ragata Sa wannan dalili ne na yanke wannan hukunci a kanka yanzu zaka ci gaba da zama a wannan kurkuku har tsawon lokacin da na gama shawara abin da zan yi da kai sa'ad da sarki zurkil ya zo na azancan sa sai ta kai ya tarnike ni ban san sa'ad da na fashe da kuka ba nace ya kai wannan sarki ina sanan maka da cewa ka hanzarta halakani idan ku kake na rantse da jinin mahaifina sai ne maka kisan gilla kuma na karar da dukkanin halinka ko da jin haka sai zurkile ya bushe da dariya sannan ya daka min tsawaci ka tsohon banza ashe baka san cewa an yi sake dan zaki ya girma ba wannan abu da na tura ka ka samo min a daji bakwai shine cika tsafina. na rantsi da girman karagata babu wani matsafi da zai fi ni karfin sihiri a yanzu babu wani makami da zai yi tasiri a jikina haka kuma babu kasar da zan durfafa da yake ban tarwatsa ta bane nasara yana gama fadin haka ya juya ya tafi yana ci gaba da kyalkyala dariyar mugunta dakarinsa suna bai da shi sai da na kwana uku a cikin wannan kurkuku ba ci ba sha na galabaita iya galabaita a wannan dare na uku ne na kwance magashiyar ji wata irin iska mai tsananin karfi ta sure ni ta sama da ni take saman ginin kurkukun ya dare iska ta waje da ni ni dai ban sake tuna komai ba sai gani na ne a cikin wannan ɗakin da muke ciki yanzu a sannan ne kuma hankali na ya dawo ko da na muke zaune sai ne arba da wata tsoho aljana sanye da farin tufafi tsaye a gabana akanta akwai kaho guda hudu yatsun hannunta dogwaye ne ababan tsoro faratanta kuwa masu tsini ne kamar allura aljanna ta dube ni tace tashi tsaye ya kai hafsul haba na san baka sanna ba amma ni na san ka kuma kai min abin arzikin da bazan taɓa mancewa ba wannan dalili ne yasa na kubtar da kai daga hannun sarki zurkilu in dai kana nan wajen ka tsira ba zai iya maka komai ba zan taimaka maka har ka dauki fansa a bisa bulakancin da maka lalle kai ma sai ka kashe shi kisan wulakanci sannan ka kashe duk iyalansa ka haye karagarsa to amma ka sani cewa ba za ka samu nasara ba har sai ka mallaki wani littafi da ake kira kullun tsatsu ba duk iya neman ka ba za ka ga inda littafin yake ba amma idan kai hakuri nan da shekara 40 waɗansu ban yara za su zo har nan da littafin karba su da shi ni yanzu zan baka nan zan tafi zuwa wani gagarumin yaki tsakanin jinsin mu da jinsin waɗansu aljanu ma abota wani addini da ake kira musulunci ba lalle ne na rayu har na dawo gare ka ba amma ka sani cewa yanzu duk sihirin ka na tsafi ya dawo kuma na gargade ka da kada ka kuskura ka fita daga cikin karkashin kasar nan in ku ka fita ba tare da kundin tsatsuba ba za ka sake fadawa hannun sarki zurkilu sada aljana ta zo na azancanta sai ni ajin numfashi na dube ta nace ke wannan aljana sanar da ni sunanki mana kuma ina so ki tunasar da ni abin arzikin da na tafi miki har ya janyo ki kai min wannan babban taimako aljana taimar mishi tace sunana Hammatul Luhurus ni ce babbar ya ga sarkin bakaken aljanu na yanzu na duniya a halin yanzu shekara ta 83 a duniya abin arzikin da kai mun ku shine wata rana ka shiga jejin Zabas kana neman wa bishiyar lukis don haɗa wani sihiri sai kaga wata barewa kwanta a ƙasa tana numfashi sama-sama sakamakon harbin da aka yi mata da kibiya mai dafi take tausayin barewar ya kama ka ka je gare ta ka cire mata kibiyar kuma ka sa mata magani wanda ya kashe karfin dafin kibiya kana kallo barewar nan ta miƙe ta shiga cikin jeji abinta to ka sani cewa wannan barewa ba dabba ba ce 'ya ta ce zarina wannan harbi da aka yi mata kuwa wani manemin aurenta ne so ya halakata saboda an hana shi ta tun daga wannan lokaci na dauki alwashin sai na saka maka da abin da yafi wanda kai mata sada aljana hammatul luhurus ta zo na azantanta sai ta shiru tana duba na ni ku tsananin mamaki yasa nayi shiru ina juya al'amarin cikin kwakwalwata daga can sai hammatul luhurus ta yi mun ban kwana ta bace wannan shine usulin zamana ana yanzu gashi kun zo min da abin da zai wanke min bakin cikin rayuwata lokacin da boka Hafsul Habar ya zo na azancan sa sai Jafar ya dube shi ce ya kai wannan boka hakika mun ji labarin ka mai ban tausayi da al'ajabi ne amma ka sani cewa idan raba mu da wannan littafi ba kai mana adalci ba domin mun sha wahalar gaske kafin mu zo nan ba zai fi kyau ka biyo mu mu tafi tare zuwa jejin kalkin dan mu ɗauko takoban sarjis sannan mu ce birnin Tehran musato sato aljani markawul sabis wanda zai iya samo mana kubar nan ta mimtahu zarbil domin mu bude wannan littafi da ita ko da jan haka sai Hafsul Habir ya ce wannan ai zancen banza kenan ya za a ina tafi yawon banza na bata lokaci na alhalin ga abin da nake jira shekara da shekaru ya zo hannuna sai dai ku jira na fara zuwa birnin Masdur tare da kundin tsatsuba na dauko fansar abin da sarki zurkile mun sannan na dawo muku da littafin kuma ku je ku aiwatar da taku bukata haba haba ai wannan renin wayo ne ya za a ka gamma da abin mu kuma ka ce za ka nuna mana fin karfi gaskiya ba za mu amince da haka ba Jafar ya wannan furci cikin fushi kafin ya gama rufe bakin sa tuni igiyar nan ta karfe ta sake kanan nade su shi da Elisa tana ta matse su suka fara nihu ba zato sai hafsul habur ya ga igiyar karfan tasa ta karkatse kawai sai ga gimbiya sima da wazir kaddar sun bayyana a gabansa kaddar na dana da kwari da baka ita kuma sima na rike da takobi ta ja layi tana jiran ya motsa ta afka masa cikin fusata hafsul habur ya dube su yace ko kuma su waye sannan ko mu su waye bai taso ba abinda nake bukata da kai kawai ka baiwa yaran nan littafin su tafi idan kuma kaki yanzu nan zan halaka ka jimbiya sima ce ta wannan bayani cikin gadara kapsul habir ya tuntsire da dariya ya ce ina ganin kuna da karfi me zai hana ku jaraba karɓar littafin ku ba su na rantse da darajar tsafi zan yaƙe ku ba tare da ni amfani da shirin tsafi ba domin na rena ku na rena iska kuma yanzu nan zan yi gunduwa gunduwa da wannan kyakkyawar sura take kai ko wannan dan guntun duk da dai baka fi na tsawo ba sai na rugurguza ka kamar yadda kura ke ruburbushe nama a baki yana gama faɗin haka da daga hannu sama sai ga wata zabgegiya adda ta dira a hannunsa adda ta fi shi girma da nauyi amma sai shiga kai wasu sima sara da ita yana sarrafa ta kamar wanda ya rike tsintsiyar laushi nan fa wuri ya mutse aka fara dauki ba dadi ba shiri kaddari ya yadda kwari da bakansa ya zaro wani mashi da ke daura a bayansa ya ci gaba da kaiwa Hafsul Habr suka kuma yana kare saransa nan fa Hafsul Habr ya zame musu alaka kai ya takure su ya hana su sakat ma'ana ya ta kai musu sara ba kakkautawa Jafar da Elisa kuwa sai suka zama yan kallo Elisa ta dubi Jafar ta ce kai amma gaskiya kyakkyawar budurwar nan ta burge ni dubi yadda ta iya faɗa. wannan aiko a fagen yaki sai ta yi barna Jafar ya ce gaskiya ne amma ni guntun mutumin nan ya hau burge ni gashi tsoho tukub amma sai kokarin tsiya ki dubi yadda ya addabe su shi kaɗai. to yanzu kai shi kake so ya nasara ko su a ba kawata ya zan na so ya nasara alhalin ya raba mu da kundin tsatsuba ani ta kai na shine rashin iya yaki na da na iya faɗa da makami aikin gada sai da taimaka musu an gaya maka ana koyon faɗa ne a baki ai sai da jarrabawa. ga wata takobi can dauki ka je ka jaraba ko da Jafar ya waga ya ga takobi a jiya kasa sai ruga ya dauka sannan ya kururuwa ya afka Hafsul Habr da zuwa Hafsul Habr ya sa kafa ya mangare shi sai ga Jafar ya sama kamar an cilla kibiya ya ku fado kasa a suma dab da inda Elisa ke tsaye ko da Elisa ta ga abin da ya same shi sai dariya ta kwace mata ta ce lalle Jafar ka cika kare kawai daga na zuga ka sai kai wauta ina kai ina faɗa da wancan tsohon mayakin jim kaɗan sai Lisa ta ga ko motsi Jafar baya nan fa hankalin ta tashi ta fara jijjiga shi tana kiran sunansa Jafar dai bai motsa ba cikin rudewa ta cire wata karama alkabba da ta yafa a jikinta ta rinka masa fifita da ita nan take Jafar ya farfado cikin ajiyar dogon numfashi har yanzu dai ana taba da kala tsakanin Boka Hafsul Habar da su Gimbi Asima abin mamaki shine duk cikin su babu wanda aka warabne gashi suna yin fada ne cikin zafin nama ko alama gajiya babu a tare da su ba zato ba tsammani sai aka ga wata iska mai karfi ta daga boka Hafsul Habar ta tada shi da ƙasa take zumi iskar ta rikide ta zama na gas da aljani gulzum cikin sauri gulzum ya daddaure Hafsul Habar da wata igiyar tsafi shi kwanar gas ya tafi zuwa inda aka je kundin tsatsuba da zuwa ya tsaya karanta waɗansu kalamomin tsafi sannan ya dauki kundin tsatsuba salin alim ba tare da wani abu ya same shi ba riga sai matso gaban Jafar ya mika masa kundin tsatsuba shi kuma ya karba ku zo mu tafi kada wankin hula kai mu dare babu irin neman da bai muku ba muka rasa ku ashe kuna nan cikin karkashin kasa nargas ne wannan batu sannan ne kuma ya samu damar yiwa su shi ma kallon tsaf waɗannan kuma su waye me ya gamin ku da su aljani gulzum ne wannan tambaya Jafar ya farata ce na san su domin na taba ceton rayuwarsu a wancan jejin da muka yada zango yanzu kuma su ne suka cici rayuwata da ta Elisa nan. lalle ba abokan gaba bane a wancan karan wannan kikkiawar ta mun bayanin cewa ita ce Gimbiya Sima mai mulkin birnin Lahar amma bata ga min dalilin da yasa ta baro kasar ta ba ko da jin haka sai aljinin na raga zai ce ha ba ni na san buri yake kama da mutum lalle waɗannan ne masu biye da mu a baya kuma tabbas ba su kenan ba akwai abokan tafiyar su wanda ya kasance aljani ba mutum ba daina zargin komai ga nan ni ne abokin tafiyar tasu lalle ba kai karya ba aljini durfas ne wannan jawabi yayin da ya bayyana tsulum a gaban su a daidai wannan lokaci ne boka hafsul habar ya farfado daga suman da ya sakamakon mugun kayan da aljini na rgase masa ko da kyallar ido ya ganshi a daure da igiyar tsafi kuma ya ga kundin tsatsuba a hannun Jafaru sai ya rena kansa nan take fara tuba yana mai roƙon alfarma a tafi da shi zuwa jejin kalkim da fada sarki Lukmanu kuma ya ce ya amince sai bayan an gama karanta kundin ba sannan a bashi tafi birnin Masdur ɗaukar fansa akan sarki Zurkilo yayin da Jafar ya ga boka Hafsul Habar ya saduda sai ya bushe da dariya ya ce lalle in ka jike gudu sa gudu ne bai zo ba Jafar ya juya ya fuskanci gimbiya Sima ya ce yake sarauniyar kyawawa sanar da mu dalilin da ya sa kuke biye da mu sau da kafa ba tare da wata gardama ba sai ma ta kwashe labarin ta tun daga lokacin da ta aika aka kira wazirin Kaddaru ta sanar da shi ta. Kawo zuwa lokacin da Boka Sulbaini ya hada su da aljini Durfus suka yi wannan tafiya bayan ta kare wannan jawabi sai kowa ya shiru yana jinjina al'amarin daga can sai Jafar ya miƙe tsaye ya daga kundin tsatsu ba sama ya ce yanzu dai na fuskanci cewa duk rigimar duniya akan wannan littafi ake yin ta gaba ɗayan mu nan akan abu guda muke saboda haka ina son mu haɗa kanmu mu zama tsintsiya maɗaurin ki guda ina son yanzu mu dunguma mu tafi zuwa jejin kalkim mu dauko takobin sarjis sannan mu tafi birnin tahira mu shiga kurkukun sarki lumanu mu sato aljani markahul sabis ku sani cewa wannan aljani ne kadai zai iya zuwa bangwayen duniya guda uku ya ɗauko mana sassan kubar muftahu zarbil wacce da ita ce kaɗai zamu iya buɗe kundin tsatsuba har mu samu damar karanta shi kun amince da wannan shawara ko ko akwai mai korafi gaba ɗayansu suka yi shiru aka rasa wanda zai ce wani abu kawai sai Jafar ya kama hannun Yelisa suka dane bayan aljani Gulzum shi kuma Gulzum ya haye bayan Nargas ko da ganin sun yunkura za su tashi sama sai boka Hafsul Habar ya ihu ya ce ku yi min rai ku kwance ni mana kuma ina roƙon ku da ku dora ni bisa aljanin ku ku tafi da ni ko da jin haka sai kowa ya bushe da dariya aljani nargas ya zuro dan yatsansa guda ya tsitsinke igiyar tsafin da ta dore hafsul habar sannan ya sure shi da dan yatsa guda ya dora shi a bayansa nan take nargas ya bude fuka-fukansa ya sama cikin hanzari gimbiya sima da wazir kaddaru su ma suka haye bayan durfus shi ma yayi sama ya bi su Nargas a baya cikin yan dakiku kadan suka luluka cikin gajimare yanzu dai tafiya ta zama ta mutum biyar da aljanu uku wato Jafaru da Elisa da Sima da Kaddar da Hafsul Habar a bangaren aljanu kuwa akwai Nargas da Rufus da kuma Gulzum yayin da suka samu kwana ɗaya da ne guda suna tafiya sai aljanin Nargas ya dubi Jafaru ya ce ya shugabana ina mai tunatar da ku cewa nan da kwana uku da rabi za mu isa jejin kalkim dan haka ina son kafin mu shiga ka ƙara tuna mana dokokin nan guda bakwai waɗanda in muka saba su zamu halaka gaba ɗaya Jafar ya ce ƙwarai kwanar gas ka zo da magana a dubawa yanzu dai abin da nake so da kai shine ka ci gaba da tafiya da mu babu batun yada zango a ko ina kowa sai ya haƙuri ya jure jessa domin yada zango a wani wuri na iya kawo sanadin ɓata lokaci mai yawa ko da jin wannan batu sai koya minta haka dai suka ci gaba da tafiya ba dare ba rana har ya zama na saurayi ne ya taka shiga jejin kalkim sannan ne Jafar ya ce to ku saurara da kyau zan tunatar da mu dokokin nan guda bakwai yayin da muka tsinci kanmu a cikin jejin kalkim abu na farko shine kada ɗayan mu ya kuskura ya ce zai yaki dodannin nan da ke cikin wannan jeji doka ta biyu ita ce yayin da suka kama mu kowa ya tsuke bakinsa kada a yi magana har a kai mu inda za a kai mu doka ta uku idan an samu a cikin kejin ita. kada mu ci kuma kada mu sha daga abin da za su kawo mana tsawon kwanaki uku ko da ko za mu ji kamar yunwa da kishirwa za su kashe mu doka ta hudu ita ce kada ɗayan mu ya kuskure ya ce zai jarraba aiki da tsafi doka ta biyar duk sa'ad da dodannin nan suka zo suna kallon mu kowa ya sunkuye da kansa ƙasa kar mu rinka haɗa idanu da su doka ta shida ita ce dole ne mu rinka yin sujada ga wata bishiyar zinare da ke a kofar gidan magulus uban dodanni kullun da safe doka ta karshe wato ta bakwai ita ce ranar da aka zo za a fitar da mu daga cikin kejin yace dan a cinye mu kada ɗayan mu ya gardama ko taurin kai da zara an zo za a wuce da mu ta gaban bishiyar zinaran nan sai mu daga kawunan mu sama mu kalli ganyayen ta take ganyayen nan za su zubo kasa ba adadi iyakar ganin mutum haka na faruwa gaba ɗayan dodannin nan za su kame su zama gumaka har uban nasu mugulus da matarsa a sannan ne za mu samu damar shiga cikin gidan mugulus mu ɗauko takobin sarjis lokacin da jafar ya zo na azancensa sai dubi kowa ɗaya bayan ɗaya ce ina fatan duk mun haddace abin da na faɗi lalle ku sani cewa kuskure ko mantuwa ga ɗayan mu bisa wannan dokoki na nufin mu gaba ɗaya wanda duk ya san cewa ba zai iya kiyaye ba tun yanzu ya bayani mu sauka ƙasa mu ajiye shi kafin mu isa jejin kalkin gaba ɗayansu suka tsit ba a samu wanda ya nuna gaza ba Elisa taimar ba shi ce ato rai dai guda ɗaya ne duk wanda ya ganganci ya rasa nasa shi kenan ba zai samu wani ba ni dama ban damu ba domin an ce mutuwar yawa kaka ce da jin wannan batu sai Jafar ya bushe da dariya ya ce aiki ma baki san dacin mutuwa ba In da kin sani ba za ki iya yin wannan jawabi ba Sannu wanda ya san mutuwa ai sai ka faɗa mana lokacin da ka ɗanɗana ta Jafar ya murmushi ce ashe har kin manta da lokacin da Hafsa labar yi mun barin makauniya ai a wannan lokaci idanuwa na ne suka rufe daga wadansu taurari na yawo a sama daga sannan ne kuma ji da gani na suka dauke mun gaba daya tabbas wannan hali da na shiga daidai yake da dandanan mutuwa Elisa ta bushe da dariya ta duba Hafsa labar ta ce da kyau tsoho mai ran karfe kai ne maganin mai karambani gaba ɗayan su dariya ta kwace musu suka ta kyakyatawa musamman aljani nargas da aljani durfus kai ka ce ba za su daina dariya ba ya tsawon rayuwarsu Ko oh, aljanu da ke ta kuke wannan muguwar dariya fa kamar an ba ku tallan auduga ba shiri kowa ya tsuke bakinsa sakamakon abin da suka hango a gabansu ba komai bane sai jejin kalkin daga sama suna iya hango kasar jejin ko ina dodanni ne burjik ba adadi dodannin sun kasance manya-manya kuma masu mummunar siffa duk irin taurin kan mutum in ya haɗa ido da su sai ya razana yayin da aljini nargas da aljini durfus ke kara kusantar wannan jeje sai suka ji ba sa iya motsa fuka-fukansu sosai kamar yadda ya kamata ƙarfin gudunsu ya ci gaba da raguwa akai-akai nan fa cikin kowa ya ɗoruwa ba zato ba tsammani sai suka ji sun yi kasalu kamar an janyo su da kugiya tarab suka faɗa hannun dodannin nan su duka dodanni suka hawo wani irin gurnani wanda idan mai ciki za ta ji shi take za ta bari kuma sai suka rinka dalalar da yawo saboda tsaba kwade nan fa aka fara yi wasu Jafar daukan makara waɗannan su mika waɗancan waɗancan su mika waɗancan aka yi ta tafiya da su gaba gaba su dai su Jafaru suka yi lakwas babu wanda ya wani yunkuri kuma babu wanda ya ci kala bayan an yi doguwar tafiya da su haka sai aka iso kofar gidan Magulus uban dodanni zuwa aka iske shi tsayeki kamar yana jiran iso wasu tun labari ya isa masa cewa yau an kamo wa bil adama yayin da aka gurfanar da su Jafara a gaban Mugulus suka yi arba da shi sai kowannan su cikin sa ya hau kadawa saboda firgicewar da suka yi sakamakon ganin sufa halittarsa Mugulus dogo ne saboda tsananin tsayin sa idan mutum ya daga kai sama sai ya hango fuskar sa tamkar tsuntsu a kolullo sama fadin sa kwa kamu 83 ne Ka kaurin digadiginsa ya kama da murtikekken bishiyar kuka idan ya daga kafar tasa guda daya zai iya talitse ƴaƴansa ɗari a lokaci guda duk da cewa su ma ba kanana bane girman kowanne daya ya ninka na gimbiya shi ma sau biyar magulus ya nuni da sanya su a cikin wani katon keji na ice nan da nan ƴaƴan nasa suka cika umarni aka jefa su ciki aka kulle tamkar an jefa kaji a kurki daga nan kowa ya watse aka bar su su kadai a wajen aljani durfus ya hada kai da gwiwa cikin takeici sannan ya dago kai ya duba aljani na ya ce kai duk wanda bai yi yawo a duniya ba bai sha kallo ba yanzu ka dubi duk irin girman nan nawa da karfin dantsina da kuma karfin tsafina wai yau ni ne a cikin kejin ice a kulle kuma a hannun wasu halittu daban ba aljanu ba bancin su ya fi namu Nargaza ya ce hmm, ni ai ba wannan ne ma ya bani mamaki ba sai uban dodannin nan ka dubi tsananin girmansa sai ka ce tsauni ai da na hango kofofin hancinsa daga nesa na ɗauka kogon duwatsu ne manya-manya guda biyu shi ko gulzum sai ce ni ko da na hango idanuwansa sai ne ta rana da wata ne za su karo a sararin samaniya wanda jin wannan batu sai su Jafaru suka bushe da dariya Jafaru ya ce lalle kai kafi kowa ma ruɗewa ina ka taɓa ganin rana da watan sunan ai abu ne wanda ba zai taba yiwa ba domin babu shiri tsakanin zafi da sanyi in ko za a haɗu dole ne ɗayan narkar da ɗaya gimbiya sima ta yi gyaran murya ta ce lalle na ga alamu hankalin ku a kwance yake yanzu ashe har kun mance da irin halin da muke ciki har kun samu damar yin hira ku tuna fa rayuwar mu na cikin kila wakala zai fi kyau ku tsoke bakunan ku ko mun fi samun nutsuwa mu ci gaba da kiyaye dokokin dajin nan kun san dai yin shiru na daga ciki Jafar ya ce gaskiya ne amma ai tunda dodannin nan ba sa kusa za mu iya yin surutan mu hiran ma ai rahama ce a gare mu dan za ta rage mana yawan fargaba da zulmi dan wannan ya tuna min da labarin wasu ƴaƴan sarki uku da suka ba zama neman kayan yakin mahaifinsu wanda ya bace a duniya aka neme shi aka rasa ko da jan haka sai Lisa ta ce kai Jafaru wannan kuma wannan irin labari ne haka mai ban al'ajabi ba mu kano mu sha Jafar ya gyaran murya game da saisaita makogoran sai ce asalin wannan labari na samo shi ne a cikin wani littafin tarihi da ake kira batta a wani zamani can baya an yi wani shahararren sarki da ake kira Jamnash wanda a zamanin sa ya ci kasashe da dama yaki har ya bar duniya ba taɓa cin kasarsa da yaki ba kuma sai da ya shekara 92 yana mulki a ƙasar lahmus dare ɗaya aka waye gari ba shi ba alamansa sarki Jamnash yana da ƴaƴa maza guda uku Sahal Fazmal da Husman dukkanin su jarumai ne na hakika domin su ke jagoranci a duk sa'a da za a fita yaki kowannen su mahaifiyarsa daban kuma ko kaɗan ba sa jituwa tsakanin su sakamakon bakin kishin da ke addabar iyayensu mata domin kowace ta fi so a ce danta ne ya gaji karagan mulki bayan shekaru hudu da bacewar sarki Jamnash sai gidan sarauta ya rikice da rigingimu akan wanda ya dace hauka daga mulki bisa wannan dalili ne majalisa ta zauna aka kira su Hal Fazamal da Husman wazirin markaz ya dube su yace ku sani cewa a halin yanzu dole ne bi daga cikin ku su hakura ba gudan ku sarauta garin nan to amma ga shi gaba ɗayan ku kun ki amincewa da haka a bisa wannan dalili ne muka zauna muka yi tunani sannan muka yanke shawara akan abin da ya kamata a yi dan arabon nan gardama bokara kafu ya bincike ya gano cewa mahaifinku ya mutu amma takobansa na yaki da garkuwarsa tare da damararsa suna nan a cikin duniyar nan kuma babu wanda ya san inda suke kun sani cewa mahaifin nan naku cikakken matsafi ne kuma jarumi ne lalle abin da yasa ya rabu da kayan yakin sa ba karamin bala'i bane kuma wannan abu ne ya zama ajalinsa saboda haka duk wanda yake so ya zama ya gaje shi a cikin ku dole ne ya shirye shiga duniya neman waɗannan abubuwa guda uku kun sani mun sani abubuwan nan uku daban suke babu mai irin su a cikin faɗin duniya wanda duk ya dawo da waɗannan kayan yaki daga cikin ku to shine ya kamata ya hau karagan mulki yaya kun amince da wannan sharadi cikin haɗin baki Sahal Fazamal da Husmal suka ce sun amince kashe gari ku su ukun suka shiri suka dau guzuri ko ya hau dokin su suka nausa cikin jeji yayin da suka zo wata mararaba hanya guda uku sai suka tsaya suka cirko cirko sahal ya ce anan za mu rabu kowa ya bi hanyar da ta masa ko mun samu abin da muka fito bida ko ba mu samu ban mu haɗa anan cikin kwanaki sittin. yana gama faɗin haka ya kada linzamin dokin sai ba hanyar da ta nufi gabas fasmal kwa sai ba hanyar da ta nufi yamma usmal kwa sai ba kudu yana tafe yana tunani da bakin cikin wannan hali da suka tsinci kansu a ciki na tsananin rashin zumunci da kin juna saboda kawai kwaɗayin mulki sa'ad da Jafar ya zo na a labarin sai wazir Kaddar ya tara numfashin sa yace kaga ta haka yanzu menene ma'ana wannan labarin ina hikima a cikin sa Jafar ya tsake yace ai ka ji irin ta halin dan adam kenan rashin hakuri inda ka bi ni a sannu ai zaka ga inda ma'anar labarin take amma tun da ka katse ni ba zan ci gaba ba sai wani lokacin kuma idan an samu dama irin wannan Jafar ya shiru bai kara cewa komai ba dama a wannan lokaci dare ya soma saboda haka duk sai suka sadu da kowa ya kama bacci kashi gari da safe kuwa aka kawo su Jafar wani irin ruwa mai wari a cikin wani katon kasko gami da wasu kananan duwatsu a matsayin abincin kalacin su yadda aka ajiye ruwan da duwatsun haka aka dawo aka dauke su domin babu wanda ya dubi inda suke balle ce sa'ad da rana ta fito sai dodannin nan suka rinka zuwa sahu sahu suna kallon waɗannan fursunoni na cikin kejin yace su ko fursunonin sai suka sunkuyar da kansu kasa suka kiyarda su rinka haɗa idanu da dodannin nan da rana ta tsaka sai aka sake kawo fursunonin wani nau'in abincin aka aje musu shi ma suka ci. sa'ad da magariba ta yi aka kawo wani abinci iri daban shi ma suka kici haka dai aka ci gaba da wannan al'amari har tsawon kwanaki uku fursunoni suka ga labaita da matukar yunwa da kishirwa kamar ba za su rayu ba a kullum da safe sai su Jafaru sun yi duba zuwa bishiyar nan ta zinare sun yi mata sujada a yammacin rana ta uku ne aka fito da waɗannan fursunoni daga cikin kejin ice aka ta sake su gaba ko da aka zo giftawa da su ta gaban wannan bishiyar zinare sai gaba ɗayan suka ɗaga kawunan sama suka dubi ganyen bishiyar yin hakan ke da wuya ganyayen suka yi ta zubowa ƙasa fululu suka cika ko'ina faruwa hakan ke da wuya gaba ɗayan dodannin nan suka kame suka zama gumaka ko daga nan hakan sai murna ta kama su ta faru kai tsaye suka dunguma zuwa cikin gidan magulus uban dodanni suka ta ratsawa ta tsakiyar gumakan nan har suka shiga cikin kuryar ɗakin magulus da shiga suka ga kokunan kawunan bil'adama birjik a zube sannan kuma suka hango takobin sarjis rataye a jikin bango Jafar ya sunkoya ya ɗauki kokon kai guda ya jefa takobin sarjis da shi take takobin ta faɗo ƙasa, shi kuma ya ruga ya ɗauka. yana ɗauka ya kama hanyar fitowa kowa ya bi bayansa duk inda Jafar ya ɗauki sawunsa nan sa aljini durfus da su Gimbiya Sima suke sana su har dai suka yi tafiya ta kimanin sa'a guda Jafar ya tsaya duba aljini Darfus da aljini Nargas yace maza ku dauke mu ku jejin nan da ku